umuhimu wa akida na vile vile mukaddima wa Sheikh katika risala hii na leo insha Allahu Taala tutaingia katika Uh, kitabu moja kwa moja ambapo unwani ya kwanza ambayo Sheikh ameweka ni haqqullahi ala alibad haqqi ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ni mimi na wewe Muumba wetu, Mola wetu aliyetuumba ana haki gani kwetu sisi? Tuna majukumu gani ya kuweza kuyatimiza kuhusiana na Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye kila tulicho nacho ikiwemo mwili yetu viungo vyetu vya mwili na yote mengine ni neema kutoka kwake yeye yeye ndiye aliyetutunuku ni, ni yapi ambayo tuwafaa kumfanyia na swali la kwanza kabisa ambalo Sheikh analiuliza asema limadha khalaqana Allah? Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba? Swali hili huwatatiza wengi katika walimwengu. Eh hasa wasiokuwa Waislamu. Kuwa mtu anashindwa kuelewa ni kwa nini ameumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Why were we created? Utakuta mafilosofa na watu ambao wanaamini ya kuwa hakuna Mungu na wengine wengi huwa wanatapatapa kutoa jawabu la swali hili lakini alhamdulillah katika dini yetu mambo yote yako wazi mambo yote yamebainishwa kinaga ubaga ya kuwa faman shaa falyu'min wa man shaa falyu'min ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من haya an bayyinah Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha na kuweka wazi kila kitu ili atakayeangamia aangamie lakini akiwa anajua ya kuwa hii ndio njia ya haki na awe amekataa kufuata na ili atakayepata uhai wa kisawasawa hapa duniani na kesho akhira aweze kupata hivyo aweze kuipata kwa sababu ya kufuata yale maelezo mazuri yaliyotolewa na Allah subhanahu wa ta'ala idhan limadha khalaqana Allah kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba khalaqana Allah lina'budahu wa la nushrika bihi shay'a hili ndilo sababu kuu ya mimi na wewe kuumbwa hili ndilo sababu kuu ya kila mwanadamu kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na tujiweke mbali na aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala ambalo kubwa aliyotukataza Allah ni kumshirikisha Allah na chochote na hii ndiyo jambo kubwa kabisa muhimu kabisa ambayo wanadamu wanafaa kujishughulisha nalo kutaka kujua eh, ni vipi kumwabudu Allah ibada ni nini na waweze kuifuata na kuifanya na kuitimiza na waweze vile vile kujishughulisha na kutaka kujua shirki ni nini ili waweze kujiweka mbali nalo kwa hivyo Allah ametuumba lengo kuu ni kuhakikisha ibada katika ardhi hii kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na makatazo ya Allah na kubwa katika makatazo yake ni sisi kujiweka mbali na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote na leo Allah subhanahu wa ta'ala anashirikishwa kwa namna mbalimbali mbali. hasa uh, Eh, wasiokuwa waislamu tunajua ya kuwa wanafanya shirk kwa namna moja au nyingine lakini masikitiko ni kuwa kuna shirk aina nyingi ya shirk katika miongoni mwetu sisi waislamu kama tutakavyokuja kupitia katika risala hii biidhnillah ta'ala dalili ya jawabu hili ya kuwa Allah ndiye aliyetuumba ni kaulullahi ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa kuniabudu na pia mtume sallallahu alayhi wasallam asema haqqullahi ala alibad ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haqqi ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake ni wamwabudu na wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote jambo hili kama nilivyotangulia kusema ni muhimu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia viumbe vyote uongofu Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada Allah ameiongoza na kuionyesha njia kila kiumbe kiwe kina uhai au kisiwe na uhai kila kiumbe unachokiona mbele yako unachokiona kando yako jua ya kuwa kinamtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ambavyo Allah jalla jalaluhu amelielekeza hii ni hidayah ama kisha majini na wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala akawapatia special hidayah hidayah ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewatumia mitume waonyeshe njia amewashushia vitabu viweze viweze kuwaongoza na Allah subhanahu wa ta'ala akamwonyesha mwanadamu huyu njia ya janna na njia ya nar Allah asema inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura hakika sisi tumemwongoa mwanadamu njia tumemwonyesha mwanadamu njia kwa hivyo khiari ni yake awe ni mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumshukuru Allah kwa kuongozwa njia awe au aikatae njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na awe ni mtu ambaye amepata ghadhabu ya Allah fi dunya wa fi akhirah kwa hivyo wale ambao watakuwa watakubali kumwabudu Allah anavyotaka kuabudiwa kumwabudu Allah alivyoamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi hawa watakuwa wamepata hidayatu tawfiq na wataelekezwa hapa duniani watapata amani na uongofu na watakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala watapata janna yake Allah tunamjalia Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwao Allah asema ametuumba kwa sababu ya kumwabudu je ibada ni nini basi hapo ndipo tutakapoanzia katika darasa yetu takayofuata na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan